Raidījums laiks īstiem vīriem. Ar jums kopā Mārtiņš Kanders un ar mani kopā studijā Māris Augusts. Labdien, Mārtiņ, labdien, skatītāji un klausītāji. Jā, prieks jūs uzrunāt. Esam atkal ar mūsu lielo, lielo ciklu, kā es viņu saucu, ietekmīgi vīri Bībelē klāt. Un uh, iepriekšējā raidījumā mēs noslēdzām pārdomas vairāku raidījumu garumā uh, par Danielu. Protams, par Danielu es domāju, ka tur varētu vēl runāt un domāt un skatīties. Un, Vienkārši dariet to, <laughs> lasiet Daniela grāmatu, lūdziet Dievu, un jūs patiešām atklāsiet brīnišķīgas lietas. Bet šodien mēs ar Māru paskatīsimies kādu jaunu personu, kādu jaunu personāžu, un pavisam interesants vīrs mūsu apritē, tas ir Jāzeps. Eh, Jāzeps, eh, kuru nu, varētu nodēvēt tā, lai varētu atpazīt Jāzeps, Jēzus kā patēvs, kā augu tēvs. Ja? Nu, lūk, un, eh, jā, lai viss šīs pārdomas nebūtu tikai mūsu pārdomas, bet lai mēs arī saņemtu to, ko dabas tēvs grib mums līdzdalīt, mēs to saprastu, izprastu, ieliktu sirdī un pielietotu dzīvē. Mēs gribam šo raidījumu, kā vienmēr, uzsākt ar lūkšanu un māriņu. Vārdim mūsu lūkšanā. Paldies, Mārtiņ! Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par to, ka Tu esi devis iespēju mums būt šeit. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūsu sirdīs esi ielicis vēlēšanos būt traukiem Tavās rokās, kurus Tu vēl lietot tieši tā, kā Tu esi ieplānojis. Un šodien mēs lūdzam, kungs, lai Tu vadi. Mārtiņ, lai tu vadi mani, lai tu vadi katru klausītāju un katru, kurš pēc tam skatīsies un klausīsies šo te raidījumu, lai tiešām šīs raksturīpašības, par kurām mēs runājam, šīs te labākās, tās, kuras mums ir visnepieciešamākās, tās arī tiktu atspoguļot šodien šī raidījumā, un lai tu, kungs, šo te vārdu, kur tu esi sagatavojis kā sēkli, ieliec katra sirdī, un lai šī sēkla izauga Eh, un atnes augļus, un šie augļi, lai pagodina Tev mūsu debes Tēvs. Un paldies Tev, kad arī mēs paši varam daudz ko mācīties no, no Jāzepa, un apzināties to, ka mēs esam traukti tavās rokās, apzināties to, ka mums ir tevi jādzird, jāuzklaus un jārīkojas tieši tā, kā tu, kungs, esi ieplānojis, lai sasniegtu tavus mērķus un davu valstību, lai tiktu nostiprinātu un celtu. Paldies tev par visu Jēzus vārdā. Āmen! Ja, amen un amen! Nu, atgādināšu mūsu pamata rakstu vietu. Tā ir no vecās derības otrās laika grāmatas 16. nodaļas 9. Eh, panta. Ko tā kunga acis, eh, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Uh, jā, es katru reizi, kad izlasu šo te un uh, uh pārdomāju šo vārdu un atkal skatu, pieņemsim, šajā brīdī uz Jāzepu, ja, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Tad um, iedomājos um, mm, Mārit, iedom, nu, to domu, ka debes tēvs redz, ir pienācis laiks uh, viņa dēlam nākt uh, cilvēku vidū, ķermenī. Un, uh, nu, būtu vajadzīgs tāds cilvēks, kam viņš viņu var uzticēt. Jā. Ja, un eh, kad būtu vajadzīgs cilvēks, patiešām, kas Dievu mīl, un Dievs jau redz to sirsniņu, viņš jau pazīst katru to cilvēku. Un te parādās mūsu skatam jāzeps. <laughs> Cik interesanti, vai ne? Uh, jā, draugi, un eh, es gribētu iesākt ar to, ka vienkārši uh, Katrs šis cilvēks, ko mēs šeit paskatāmies, mēs sakām, jā, ietekmīgs tur nu, vēstures personāžs, Bībelē, un viņš kaut kāds īpašs tur bijis un tā tālāk. Bet arī visi tā, tie cilvēki, ko līdz šim mēs esam skatījušies un vērojuši un, un redzējuši, ka nu, viņi nav bijuši kaut kādi supercilvēki. Tajā, tajā nozīmē, jo īpaši, kad Katrs no viņiem kaut kur ir kļūdījies, katrs ir kaut kādas ziepes savārījis, katram ir bijis kaut kad dzīvē bail, un katrs ir meklējis patvērumu pie Dieva. Un uh, katram tā izpratne pat par Dievu ir bijusi viņa un unikāla. Un tas ir tas, kāpēc arī ir šis cikls, darbie draugi, darbie vīri, jo īpaši, kad um, Bībele mums ir brīnišķīga rokas grāmata, kur patiešām ir šīs izpratnes E, vīriešu un sieviešu dzīves parādītas, un ka caur katru dzīvi mēs ieraugām Dievu, un mēs ieraugām Dievu savādāk. Yeah. Ja, tieši tāpatās arī šī te, mana doma šodien ir paskatīties uz šo jāzepu. Un, zini, es, e, kad e, sāku šīs pārdomas par to jāzepu, kā vispār kā par personu, principā jāzeps būs pirmais cilvēks, Uh, viņš tā kā tāds starposms sanāk starp veco derību un jauno derību. Ja? Un uh, varētu teikt, ka viņš ir vecās derības noslēgums mūsu ciklā un jaunās derības sākums. Un tad likās, ka nu, Jāzeps nu, nu, salīdzinoši ar Ābrahāmu. Nu, tur kaut kā ar pašu to Danielu, ja tur ir četri ķēniņi, tur, tur nu, visas tās lietas, nu, nu Jāzeps. Kā, ja. Bet pēc tam, kad eh, šī doma atnāca paga, bet Jāzeps, eh, tā kā Jēzus Kristus augu tēvs, o, tas ir viss atkarīgs no tās <laughs> perspektīvas, no tā, kā mēs skatāmies un eh, kā mēs to ieraugām. Jā, darbie draugi, un tieši tāpat es arī gribētu tevi pamudināt, darbie klausītāji, kad uh, Um, nu, teiks, varbūt tās, nu, jā, nu, es tur tikai Jānis, es tur ne Jāzeps, nekas tur, jā. Bet ieraugi mm, Dievā šo te viņa skatu uz tevi, to, kāds tu esi unikāls un kāpēc tu vispār šeit esi virs zemes. Ja? Un, uh, tad es domāju, arī tavs domas mainīsies attiecībā pret sevi un to, ko Dievs grib ar tevīm paveikt šeit virs zemes. Uh, Mārķis arī tev došu kādas pārdomas ievadam, un tad ķersimies klāt pie vārda. Tu tagad teici par to, lai uh, mēs paskatāmies uz sevi un, un uh, mēģinām ieraudzīt sevi tā, kā mūsu redz Dievs. Uh, Jā, tad viens no tiem piemēriem, arī, kur, es, eh, kur es dzirdēju, un kas man ļoti patīk, ir, kad īsts mākslinieks skatoties uz cēlumu redz ērgli. <laughs> <laughs> jā, no kura viņš kā koka griezējs varēs izgriezt ērgli, vai teiksim, nu, vienalga kaut ko, kas teiksim, būs kā mākslas darbs. Un šī gadījumā, ja mēs atcaucamies uz otro laiku, 16,9, jā, kad tā kunga acis pārskata visu zemi, tad viņš arī meklē šos dārgakmeņus, viņš meklē šos dārgumus. Un katrs no mums, tu Eh, katrs, kurš mūsu skatās, klausās, jau katrs vīrietis, kurš ir, ir pieņēmis šo dieva aicinājumu, viņš priekš dieva ir dārgakmens. Katrs savā sfērā, katrs savā jomā, katrs savā vietā, kur dievs viņu ir nolicis. Ja? Tu savā, es savā, kopā mēs ceļam un darām vienu darbu, mēs ceļam Dievu valstī, mēs esam vienā draudzē, mēs kalpojam vienam un tam pašam Dievam, mēs cenšamies būt paklausīgi, uh, Nevis vienkārši izpatikt Dievu, tāpēc, ka mums ir bailes no soda, bet tāpēc, ka mēs viņu mīlam, un mēs varam turpināt un turpināt to. Ja, un ja mēs skatāmies uz Jāzepu, kā tu teici, ka mēs ķers, ķersimies tam klāt, ja, tad jā, ja, no tā skatu punkta, kā tu teici, jā, Jāzeps ir Jēzus auģis tēvs, es tam pilnīgi piekrītu, jo īstais tēvs Jēzum ir Dievs. Dievs tēvs, Dievs tēvs jā. jā. Nu, un Jāzepam ir, nu varētu pat teikt, ka... Uh, nu, tas, tas ir gods, ka Dievs izre, izvēlējās un izredzēja tieši Jāzepu. Un kā mēs lasījām, kad uh, Dievs pārskata zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa <laughs> turās un, un tverās. Ja? Uh, mm, Noteikti, ka Jānis bija sirds skaidrs, noteikti, ka Jānis bija godīgs, ko mēs arī atklāsim. Noteikti, ka viņš nevienu negribēja sāpināt. Jā. Um, iespējams, ka bija arī kādas noteikti citas raksturīpašības, kuras Dievam patika. Ja Dievam tas nebūtu paticis, jā, tad Dievs noteikti nebūtu jāzep izvēlējis. Un, protams, arī katru no mums, kā, kā, kā vīriešus, Dievs ir uh, redz ar šīm tīrām, skaidrām sirdīm, ka mēs meklējam viņu, un līdz ar to arī viņš uh, var mūsu dzīvēs īstenot savu plānu. Ja, tā kā viņš īstenoja šo te, uh, Jēzus dzīves plānu caur Jāzepu, jā, un attīstīja un pilnveidoja. Tāpat Dievs noteikti ir sagatavojis arī priekš katru no mums šo plānu un šīs lietas, kurās mums ir jādarbojas, jābūt Dievam paklausīgiem, jādzird viņa balss un jāseko viņa norādījumiem. Jā, un zini, kā interesanti, ja tā iedomāties, kad uh, Dievs Tēvs uh, nu, viņš redz šīs jāzepa raksturīpašības, viņa uzvedību, visus šos rezultātus. Un Tas, kā mēs skatījāmies par Danielu un viņa draugiem, ja, kad viņi aizvesti bija gūstā, Jā. un tur bija trīs gadi šīs apmācības, tāpatās. Mm, Es, protams, saprotu to, ka, un izprotu, nu, ka Jēzus ir Dieva dēls, ja, bet arī rakstīts, ka viņš uh, iztukšoja sevi. Jā. Pieņemam šo cilvēku Tieši veidu. Tā. Ja? Un tā tad uh, debesu tēva uzticība Jāzepam ir tik liela, kad ievietojot šo savu dēlu viņa ģimenē, e, viņš, nu, kā to saka, nu, Jēzus taču no mazām dienām redzēja, ko šis uh, cilvēcīgais tētis dara. <laughs> Nu, tāpat kā Daniels redzēja, ko tie jā. neticīgie dara. Jā, jā. jā par, par ko ir tā tēma, kad uh, Nu kā, nu tu jau kaut ko tādu uzņem sevi un jā, pieņem. Ja? Jā, Protams, jā, es saku jā. vēlreiz, mēs apzināmies to, ka Jēzus tā ir dievišķa persona. Ja? Un, un, <laughs> viņā ir nu, viss šis gars, un iz, iz, izšķirtspēja, atšķirtspēja un tā tālāk. Tas viss ir. Bet jebkurā gadījumā, cik uh, tas ir. Uh, Uh, nu, pārdabiski. Jo, eh, ja mēs eh, nu, tādu bišķiņu kā atkāpjam, ja, es, es, es kāpēc arī domāju, ka nu, pieņemsim kaut kādiem farizējiem, saduķējiem, visiem tiem cilvēkiem, ka viņiem tas nu, nekādīgi negāja kopā, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jā. Un ka Dievs tādā veidā var parādīties, ka nu, tas ir pārāk cilvēciski. Ja? Tāpēc, eh, nu, tā vienkārši izsaka, nu viņiem krita cieta. <laughs> jā, jā, jā. <laughs> Viņi, jā viņiem, nu, Viņi ar, ar viņu aptvērt, smadzenēm jā. tas bija, nu, tas nav iespējams. Jā. Jā. Un tāpat tās arī kaut kādām, ja mēs runājam par reliģijām, nevis par dzīvu attiecībām ar Dievu, tad viņiem tas nav iespējams. Ja? Kad, kā tas var būt, kad radītājs kas ir visu varens, viss, viss, viss. Nu, tas taču ir Dievs. Ja? Viņu nevar ielikt rāmjos. Nu, pēkšņi kaut, ka, ka viņš ir te un viņš ir cilvēka veidā. Ja? Un es domāju, nu, nu, Okay, jā, tas, tas tiešām ir nu, smadzenes cilvēcisko nesaprotam. Ja? Bet eh, tāpēc jau Jēzus to izdarīja, lai mēs atgrieztos atpakaļ pie debesu tēva. Ja? Un šeit, kad mēs skatāmies tālāk tieši par Jāzepu, man pirmā lieta, ko es izcēlu un atradu, bija šīm parokoties un padomājot, kad viņa um, Jāzeps. Mm, nu, kas viņš ir pēc profesijas? Ja? Jo citreiz, kad mēs runājam par Jēzu, tur, par nu, namdara vai galdnieka dēlu un tām visām lietiņām, ja? tas ir ļoti cilvēciski un gribās to visu parakties. Un, un, un es te biju arī parakos un atradu, ka, jā, no kurienes mēs ko varam uzzināt, kad Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa 55. pāns, uh, tur tā tad ir runa par Mm, gan par Jēzu, gan arī par viņa ģimeni. Un šeit ir rakstīts tā, vai viņš nav amatnieka dēls. Un šeit es patiešām priecājos, ka uh, latviešu tūkojums ir uh, ļoti tuvs oriģinālam mm -hmm. <laughs> grieķu valodā. Ja? Jo pieņemsim, Krievu nu, sinodālajā tulkojumā ir rakstīts, ka vai viņš nav namdara dēls, ja, vai, tur, mm. Galdnieka, kaut, vai namdara, arī jā. citur ir galdnieka dēls vai kaut kas tamlīdzīgs. Tad šeit šis amatnieka dēls patiešām ir pats tuvākais tulkojums tam, e, kad e, šis grieķu valodā mm, šis vārdiņš saucās tekton, tekton tāds interesants. Ja, uh, kad šis m, mm, amatnieks, jeb es viņu pat jau ieliktu tajā kategorijā, ka, ja mēs no mūsu dienām skatāmies, viņš ir veiksmīgs uzņēmējs, eh, kurš nodarbojās eh, konkrētā sfērā, un šī konkrētā sfēra skar eh, teiksim, nu, gan galdniecību, gan celtniecību, gan teiksim, tādas sadaļas, kas ir ielikās Nu, mēs, mēs kā vienkārši cilvēki teiktu, nu, tie ir tie biezie, kas to var atļauties. Ja? Kas, kuriem tāds lūk, būs šis te, mm, meistars, jeb uh, varētu teikt tāpat, Jāzeps, viņš ir kā meistars, jā, bet viņš ir pāri pa meistariem. Ja, viņš ir tas, kuram varbūt tās ir tā savs sekmīgs uzņēmums, eh, kurā pie, pie viņa strādā šie cilvēki, eh, kas eh, veido, darbojās ja, un tā tālāk ar šīm visām vajadzīgajām lietām. Un kāpēc ir būtiski to kā, ieraudzīt? Tāpēc, ka, kā lai to saka, Citreiz ir šis te teiciens, nu, pēc tradīcijas, tā, tā, tā, tā. tā jā, jā. Bet, ja mēs noliekam malā mm, cilvēcisko domu tradīciju, bet ja mēs parokam un ieraugam vēsturisko faktu, ja, tad tas mums paver nu, tādu patiesāku ainu uz Jāzepu, uz ģimeni, un arī uz to vidi, kur Dievs e, ir ievietojis kā, savu dēlu audzināšanā. Ja? Tā tad uh, e, ar to es negribu noniecināt vienkāršu teiksim, namdari vai galdnieku. Nu, es pēc profesijas arī esmu galdnieks, tā kā es zinu, par ko es runāju. Jā, <laughs> Jā bet, bet, bet, bet e, šeit tā lieta ir tajā, ka e, tā atbildības sajūta, kas ir Jāzepam, e, viņa atbildība kā tāda ir daudz augstākā līmenī. Un es domāju, Mārtiņ, tu to arī piedzīvo, kad, nu, pieņemsim, uh, ja es strādāju kādā uzņēmumā, veicu kaut kādu konkrētu funkciju, tad mana atbildība arī beidzās pie šīs konkrētās nelielās funkcijas veikšanas. Bet, eh, ja es strādāju šajā uzņēmumā, Un eh, es esmu jau pār kaut kādiem cilvēkiem, un mana funkcija ir skatīties, tātad, lai viss šis izstrādājums iznāk ārā. Un, ja tā izstrādājuma radīšanā saistī, ir iesaistīti 5, 10 vai vairāk cilvēku, tas ir pavisam cits atbildības līmenis. Un pavisam cits atbildības līmenis ir tad, kad tu esi uz, uzņēmējs, kuram pieder šis uzņēmums. Tieši un tā. tu esi atbildīgs <laughs> pilnīgi par visu šo te. Un uh, cilvēki sabiedrībā uz tevīm arī tā skatās. Jā. Ja? Un tad, kāpēc es par šo stāstu? Tā tad uh, Jāzeps ir šāds cilvēks, kurš tajā laikā, tajā vidē ir atpazīstams, ka viņam ir, kā sacīt, uh, nu, nav, nav vienkārši tur galvenieks, bet reku viņam ir uzņēmums, jā, varētu teikt tā, jā, un uh, šī atbildība ir liela. Mm -hmm. Un to mēs arī pēc tam tālāk ieraudzīsim kādās lietās, kad viņam ir jāizšķirās par kaut ko būtisku. Ja? Bet es neskriešu laikam pa priekšu. <laughs> Jā, kaut kādas idejas vēl no tavas puses par šo. Jā, tu tagad runāji, un interesanti bija tas, kad uh, es tā aizdomājos, cik daudz no mums būtu gatavi savu dēlu atdot audzināšanai kādam cilvēkam. Mm -hmm. Jā, Es, es domāju, savu meiteni ka... neesmu nestādos priekšā. <laughs> es, arī, es arī nē, es arī nē. Jā. Vienu piedzimušo. Jā, vienu piedzimušo, tieši tā, tieši tā, bet iedomājies Dievs pieņēma šādu lēmumu, un uh, acīm redzot, šis lēmums bija pamatots, jā, kad uh, skatoties uz Jāzepu, šo te viņa skaidro sirdi, viņš redzēja, ka vi, šis te cilvēks, kuru Dievs ir izredzējis, viņš nav vienkārši tikai gudrs vai zinošs, jā, bet viņš ir arī uzticams ka tās lietas, kuras viņš darīja, viņš darīja ļoti labi. Jā, un līdz ar to arī Dievam bija iespēja redzēt šo viņa attieksmi pret šīm vienkāršām mazajām lietām, un Dievam, Dievs arī pieņēma lēmumu uzticēt viņam šo lielāko lietu. Jo, kā mēs, mēs ar tevi jau runājam, jā, kad uh, Jāzeps dzirdēja Dievu. Tātad cilvēks, kurš ir gatavs klausīties, vienmēr sadzirdēs. Cilvēks, kurš nav gatavs klausīties, viņš vienmēr kurnēs, viņš būs neapmierināts, jo neviens viņam neko nebūs teicis. <laughs> ja? Un tad, kad mēs skatāmies uz to, kad Jāzeps uzklausīja Dievu, tad arī līdz ar to Dievam bija iespēja šo te, uh, lietu īstenot. Ja? Arī tāpat, kā tu saki, darbā, ja, ja tu neuzklausi savu klientu, kuram tu vēlies kaut ko izgatavot, ja, tad nu, nekas nesanāks. Vai tieši otrādi atnāk klients ja, un sāk tev stāstīt, ko viņam vajag, Tu viņam saki, nē, vajadzētu tā kā darīt tā, bet viņš visu laiku savu un tagad uztais un saka, nu es taču teicu, ka nekas nesanāks. Jā. <laughs> jā, bet tas ir ļoti būtiski, jā, un tu, tu kaut kādā mērā pat aizskār tādu sāpīgu uh, vietu, jā, nu, ceļuši tiem cilvēkiem, nu, tā kā es tajā vidē, kur es vairāk vai bišķi mazāk kā kuro brīdi darbojos, kad, um, nu, tā komunikācija cilvēku ir ļoti svarīga, un ir svarīgi tas, kad patiešām, nu, Manā gadījumā, ja tas ir kāds klients, viņš atnāk līdz manim ar to savu vēlmi, tad man ir svarīgi, lai viņš patiešām sāk kaut kādā mērā domāt tā kā es. Jā. Jo uh, nu, es saprotu, ka šobrīd ir milzīgas iespējas, tur ir. Uh, Nezinu, tur ir Instagram, un tādi grami, un YouTube, un vēl kaut kas. Un, uh, Un tiem, kam ir vairāk iespējas, viņš aizbrauc uz Vāciju, uz izstādi, uz Franciju, uz vēl kaut kurieni. Respektīvi, viņš ir saķēries tik daudz iespaidus, kad e, īstenībā lielākoties ir tā, ka tas cilvēks pats īsti nezina, ko viņš grib vairs un eh, viņu diezgan viegli izšaubīt. Tad, kad viņš atnāk un paprasa no sākuma, ka viņam bija jāuzstājas, man nekas sarežģīts, vienkārši krēsls. Tad gala rezultātā tas vienkāršais krēsls ir pārvērties par kaut kādu tehnoloģisku brīnumu, kur viņš ir visu, ko sagrābies. Un, un, un beigās viņš saka, nu, kā, tas taču ir tik vienkārši. Paskaties, YouTube ir desmit rullīšas, jā, vai vēl kaut ko. Un, un tu saproti, pilnīgi, kā mēs sakām, čau. Jā. Tas, tas viss, ir, viss ir traki, un tu citreiz esi bēdīgs, ka tu pateici jā vārdu, ka tu to vari palīdzēt. Jā, bet arī šeit jā, man liekas tā, ka. Uh, nu, Jāzepam īsti neviens neprasīja. Tur bija YouTube. YouTube nebija. <laughs> jā, <laughs> kā, kā uzaudzināt dievu dēlu, jā? Jā. paskatīties video. Jā? Nu, lūk, darbie skatītāji, kas mūs vērojat YouTube kanālā, nu, jums ir milzīga privilēģija. Jā? Jūs var, mūs varat ar Mārtu ieraudzīt, kā mēs te sēžam pie mikrofoniem un cenšamies jums kaut ko aiznest, kā to domu. Jā? Ja, protams, varat nomainīt uz citu kanālu, kur kāds kaut ko varbūt vēl sakarīgāk stāst. Bet, jebkurā gadījumā, ja, dārgie draugi, kad um, te, es saku vēlreiz to, ko tu minēji, ja, kad Dievs uztic savu dēlu cilvēkam. Ja, Jā. tad kāda milzīga tā ir uzticēšanās. Darbie draugi, padomājiet par to. Ja. Un, protams, paskatāmies, kas te, te notiekās ar Jāzepu. Ja, kad, uh, Eh, Lūkas evanģēlijā mm, Jēzus saka tādus vārdus, un tas ir tieši par mm, to, ka Jāzeps ir uzticams cilvēks. Ja, tas varētu raksturot viņu. Eh, un, protams, šeit Jēzus nesaka, nerunā tieši par Jāzepu, bet kā faktu. Eh, Lūkas evanģēlijas 16. nodaļa, 10. un 11. pāns, tādi vārdi. Uh, Eh, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un šeit ir arī daļai pieskāriens, ir ceļš 11. pāntā, mm, eh, nu, pie finansēm un pie finansu jā, lietām. Jā. Ja? Un, zinmēr, kas eh, lasot šo te un vēlreiz pārlasot, pārdomājot, es domāju, Cik interesanti, ja es šo varēju pateikt, skatoties uz savu patēvu. Jā. Viņam bija unikāls, brīnišķīgs piemērs, kad tātad ir viens uzticams cilvēks, ja, kurš uzticās un paļaujas uz Dievu, un viņš tieši tāpatās ir uzticams mazās lietās. Ja, uh, ehm, nu, jebkurš normāls, ja tā mēs sakām, biznesa aug no mazām lietām uz lielām. Jā. Tas ir tikai dabīgi. Ja, tas ir kā, nu, uh, Nu, <laughs> sēšanas, pļaušanas rezultāts. Jā, jā, tas jā. ir likums. Jā. Nu, lūk, un šeit arī mēs to redzam un ieraugām. Un tāpēc mēs varam saprast, ka uh, ja es to redzēju un varēju vēlreiz apliecināt, un tālāk jau stāstīt saviem mācekļiem, kad klau. Uh, ja jūs nebūsiet uzticami šajās mazās lietiņās, tad ar lielām nekas nesanāks. Un tas Tieši ir tas, par ko mēs ar tevi citreiz esam runājuši. Ja, kad uh, atnāk draudzē cilvēki, uh, tad ir jāsāk tā kā darboties. Uh, Un, Zini, neraudz degunu, ja tev pirmajā reizē kaut kādā kalpošanā palūks, nu vienkārši izmazgāt to lietu. Jā, nav problēma. Bet, mums ar tevi tās ir dabīgas lietas, jā. Jā, un tas, tas tā nav nekāda problēma, jo mēs īlastībā kalpojam, nu, kā sacīt, brāļiem jā, un, un, un tam līdzīgi. Bet, ja tur kāds ir pēkšņi kaut ko iedomājies, un viņš kā ģenerālis, ja viņš saka, o, nē, man tas būs grūti, ja, un tā tālāk, tad piedod draugs. Tad laikam kaut kas ar tev sirsnīgi nav kārtībā. Ja. Tā kā šeit ir ļoti patīkama skola. Ja. Un tālāk mēs varam ieraudzīt arī to, ka Jāzeps ir žēlsirdīgs cilvēks un taisns. Mm. Tev vēl par šo uzticamo ir kaut kāds komentārs, vai mēs varam doties tālāk? Jau? Nu, uzticams, jā, ja mēs, ja mēs uh, skatāmies uz to, ka eh, Jāzeps bija uzticams un tas, ko viņš darīja, nu, šī viņa aizņemtība. Tā aizņēma diezgan daudz laika, ja tā ņem. Ja mēs skatāmies uz sevi, arī teiksim, lietas, mūsu darbs un vispārējais, tas aizņem daudz laika. Bet ko es gribu piezīmēt, ka tas viss viņam netraucē dzirdēt Dievu. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā mēs savā darbā, kad mēs esam aizņemti, ja, kad Dievs redz mūsu skaidro sirdi, kad mēs no sirds kalpojam un darām visu, mums ir jāpaliek jūtīgiem un dzirdīgiem pret Dievu, pret to, ko Dievs grib dzirdēt, ko, ko Dievs grib mums pateikt un, un kas, kas mums ir jādzird no Dieva. Tad mēs arī būsim uzticīgi šīs mazajās lietās, kāpēc? Tāpēc, ka mēs būsim paklausīgi. Un tad arī par mums varēs dot tādu pašu liecību, ka mēs esam bijuši uzticami mazās lietās, un Dievs arī iecels par lielākām. Tā kā tika dalīti talanti. Ja? Jā, jā, jā, jā, un amen. Tieši tā. Nu, jā, un redz, eh, tālāk, eh, ja mēs jau runājam par to, ka eh, Jāzepa rakstura īpašībā ir šis žēlsirdīgs cilvēks un taisnīgs, ja, tad to mēs varam atrast Mateja evaņģēlijā pašā sākumā, pirmajā nodaļā, 18. un 19. pāns. Nu, un tur mēs lasām šādus vārdus, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, ka viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Notika pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svēta gara un tālāk 19. pāns. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Vai man šeit labāk patīk, kas eh, tulkojums nevis viņu atstāt, bet atlaist. Tā kā Jā. viņu palaist vaļā. Ja? Jo šeit ir kas būtiski jāsaprot kad um, nezinu, kā tas šobrīd notiek <laughs> šajā zemē, bet tad eh, tas bija, ka viņa gatavošanās bija aptuveni vienu gadu. Un mana zaiga arī sanāca tieši tāpat, kā mēs mūsu kāzām arī gatavojāmies vienu gadu. Mēs neko nesasteidzām. Ja, tā arī šeit ir kāda. Šeit viņi jau praktiski viņi tiek uh, saukti par vīru un sievu. Uh, bet ir viena ļoti būtiska lieta, ka viņiem nav intīmās attiecības. Jā. Nu, lūk, un, tā tad ir, notiek šis tes, gatavošanās process, notiek visas šīs lietas, un te pēkšņi uh, Jāzepam ir vēsts, ka, zini, ko, nu, es esmu kā stācīts stāvoklī, bet nu, nesatraucies, viss kārtībā no svētā gara. Ja? Un es domāju, ka, redz, te, te ir tas, ko Dievs redz, ja, to cilvēku. Ja, kad, kāpēc tieši Jāzeps ja, un, un, un, un, un kāpēc tā visa viņa vide. Gan jau tāpatās viņam kā vīrietim. Uh, Tur bija šis šoks un vēl kaut kādas lietas, jo nu, līdz šim tāda precedenta nav vēsturē. Nav bijis, nu, jā. vismaz viņam tūmā nekur nekas jā. nav redzams jā, tādā veidā. Un, un, um, un šeit ieslēdzās šīs te, viņa divas īpašības, ka viņš ir žēlsirdīgs, jā. kad viņš saprot, o, jā, nu, pēc visiem vecās derības kanoniem un tā, tām visām lietām. Jā, uh, es varētu būt vienkārši skarbs, pateikt, ka tu nu zini, ko arī te, tā tad ir kaut kāda ziepes, tu savārīsies, ja, un viss, un, un es ceļu to, kā sacīt, gaismā priekšā, un mēs, mēs tur, nu, viss, viss, kas tur ir vajadzīgs, ja. Bet uh, tieši viņam, viņā šī dievišķā žēlsirdība, kas ir, viņa strādā pilnīgi pretējā virzienā. Un eh, tad tam, jā, mēs arī redzam to, ka viņš ir diev, dievbijīgi taisns. Atkal nav šī farizēju taisniskums. Likums. Tā, jā, likums un jā, tā, es, es te tā un viss un tam līdzīgi. Jā. Un tieši tas ir tas, kas uh, atkal viņu pārceļ pat nu, cit, citā <laughs> līmenī. Jā, varbūt tev kāda komentāra. Nebūs. Okay. Tālāk. Jā, tad eh, nākošā lieta viņa raksturā Jāzeps ir uh, garīgi jūtīgs un ātrs uz paklausību tieši dievam. Jā. Un te jau tu jau kādas lietas minēji, ja, tieši par šo jūtīgumu. Un, uh, kur mēs to varam ieraudzīt? Ir, tas ir Mateja evanģēlijas pirmā nodaļa, uh, 20. Nu, un 21. arī pāns. Bet viņam tā savā prātā domājot, uh, nu, tā tad tālāk, ja tas teksts iet, ja, kad mm -hmm. viņš mhm. varētu palaist vaļā arī un, un doties kaut kā, lai tas viss kaut kā tur noplakt un nebūtu redzams. Ja. Tātad viņam savā prātā tā domājot, redz, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja. Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svēta gara. Jā, viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jeb Jēzus glābējs. Ja? Jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Un, eh, tas ir būtībā šis ļoti, ļoti svarīgais solis. Ja? Tālāk eh, 24. un 25. pāns, ja jūs, draugi, izlasīsiet, protams, eh, visus, visas šīs nodaļas, bet mēs viņus saīsinām, to eh, paliekam pie tādiem būtiskiem izrāvumiem. Tātad 24. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Amen. Ja, un te ir tas, par ko mēs ar tevi runājām, kad cik būtiski ir um, būt garīgi jūtīgam, pareizi garīgi jūtīgam, ja, un ātram uz paklausību Dievam. Amen. Draugi, pirms mēs ejam iztirzājam varbūt šo te, mēs bišķiņi iesim muzikālā pauzē, kā sacīt, sagremosim to, ko mēs esam jau dzirdējuši, un pēc tam turpinām. esam šodien pēc tādas, es domāju, ritmiskas, saprotamas, pielūgsmes, slavēšanas dziesmas, atpakaļ muzikālā pauze noslēgusies. Mēs ar Mārku esam pārdomās par ietekmīgiem vīriem Bībelē, un šodien mūsu skats ir vērsts uz Jāzepu. Uz Jāzepu varētu teikt Jēzus patēvu vai auģu tēvu, ja? nu, kā nu, tur to noformulēt. Dažkārt pat grūti <laughs> noformulēt. Nemaina lietas būtību. Jā, galvenais, lai mēs saprotam, par kuru cilvēku mēs runājam. Jā. Un, Tā tēma ir par to, kā Dievs uzticās cilvēkiem, cilvēkam, uzticās gan tev, gan man, ja, ja mēs esam atsaukušies viņam, un kā Dievs šo savu plānu realizē caur vienkāršiem cilvēkiem. Uh, Un, draugi, tas patiešām ir brīnišķīgi. Jā, un tikko mēs skatījāmies vēl uz kādām Jāzepa rakstura īpašībām, ja, kad Jāzeps ir garīgi jūtīgs un ātrs uz paklausību dievam. Un šeit eh, bija šī Mateja evaņģēlīja pirmā nodaļa, 20. un 21. pāns kur mēs redzējām, kā tas realizējās, no kurienes mēs varam saprast, ka, kāpēc viņš ir tāds. Ja? Un tad tālāk eh, tajā pašā nodaļā ir gan 24. gan 25. pāns, eh, bet eh, muzikālā pauzē mēs ar Māri apspriedām, kāda izrādās te ir vēl 22. pāns. Jā, <laughs> ir 22. pāns un 22. pāntā ir rakstīts. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis, caur praviešu muti sacīdams. Un tālāk ir 23. pāns, ka jaunu būs grūti un dzemdēs dēlu, viņa vārdu sauks Immanuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Un uh, tas, par ko es, mēs, mēs ar tevim runājām, ir tas, ka uh, Dievs uzticēja Jāzepam ļoti lielu lietu. Tas nebija vienkārši tāpat. Tātad šis te pravietojums, kuru izteica pravietis, jā, bija nācis no Dieva, Un Jāzeps jau bija kā instruments, kā šis te uh, pravietojuma īstenošanas vieta, instruments un, un, un dalībnieks, tā varētu pat teikt. Jā. Tas pats notiek arī mūsu dzīvēs, jo Dievs ļoti, ļoti daudz runā, es ticu, ka ne tikai uz mani vienu, ne uz tevi, jā, bet arī uz katru no mums. Un šī gadījumā mums ir ļoti skaidri ir jādzird Dieva balss, jā, jāsaprot, kad runā Dievs, jābūt gataviem Dievam paklausīt, jā, uh, un rīkoties tā, kā Dievs saka. Tieši tas arī notika ar Jāzepu. Jāzeps šīs lietas izdarīja. Viņš dzirdēja Dieva balsi, viņš paklausīja, viņš pieņēma šo vārdu no Dieva, un tad viņš arī kļuva par daļu no šī Dieva redzējuma. Un tieši tāpēc, lai šis vārds piepildītos, lai šis glābējs varētu atnākt, lai šis Dievs cilvēka veidā, kā mēs zinām, ka Jēzus ir 100% Dievs un 100% cilvēks. Jo viņš tika kārdināts, viņš izgāja cauri grūtībām, sāpēm, visam pārējiem, tika uzņemts atpakaļ godībā. Jā, tātad Jāzeps bija tas, kurš dzirdēja, uzklausīja, pieņēma, rīkojās tā kā teica Dievs. Un šī te paklausība atnes svētību visai viņa ģimenei. Dargie, mēs esam Dieva aicināti vīri, Dievs mums ir uzticējis ģimenes, Dievs mums ir uzticējis ir, ir daudzas un dažādas lietas. Un ļoti svarīgi ir, lai tāpat kā Jāzeps dzirdēja Dievu, arī mēs dzirdētu Dievu. Jo dažkārt ir tā, ka šīs laicīgās rūpes mums ir Eh, atņem ļoti daudz laika vai aizņem ļoti daudz vietas mūsu dzīvē, ja mums, teiksim, ir pašiem savs uzņēmums, ja mums jāvada cilvēki, mums ir vēl kaut kas jādara un vēl un vēl un vēl. Tad eh, diezgan bieži ir tā, ka mums ir, mēs, mēs nevis negribam dzirdēt, bet ir ļoti grūti dzirdēt šo dievu balsi, jo šīs laicīgās rūpes vienkārši eh, nevis nocietina mūsu sirdi, bet teiksim, aizņem lielāko daļu mūsu sirds Jā, nomāts. nomāts jā, un līdz ar to arī mums ir grūti dzirdēt, grūti pieņemt, grūti saprast, grūti rīkoties un grūti izpatikt dievam. Jā, lai ar mums tā nav, lai mēs tiešām esam kā Jāzeps, kurš bija gatavs dzirdēt, paklausīt, pieņemt. Un, ja mēs runājam vēl tieši par ko mēs ar tevi runājam, kad uh, sieviete paliek stāvoklī, ja, un vīrietim tagad šis fakts jāpieņem apzinoties to, ka viņš nav bioloģiskais tēvs, teiksim, vai tēvs, ja, uzņemties rūpēties par šo otru cilvēku, kurš tagad piedzims un nu, varbūt nebūs no, no šī vīrieša asinīm un nebūs no, nu, no, no, no viņa cēlies. Ja? Tad e, es domāju, ka ir tādi cilvēki, kuri būs gatavi palīdzēt. Tāpēc, ka dažādas lietas notiek pasaulē, jā, ir dažādas ļaunums, kas teiksim, dažādos veidos izpaužās. Jā. Kad uh, tur sievietēm tiek nodarīts pāri un tā tālāk, nu, tā joprojām es ticu, ka ir tādi īsti vīrieši, Jā, kas to saprot, kas apzinās šo situācijas būtību. Es tam pilnīgi piekrītu, Mārcis. Es tam pilnīgi piekrītu. Un, un, un, jā, es domāju, redzi, iedomājies, <clears throat> Jāzeps. Eh, es gribētu pateikt, ka viņš noteikti ir eh, nu tā, saprotiet, man pareizi, pareizi reliģijos cilvēks. Ja? Jo tajā vidē, kur viņš eh, ir, Eh, noteikti, kad eh, sestdienā, nu, piekdienas vakarā, kā ebrejiem tas ir sākās šabats, Jā. un, un sestdienā noteikti viņi ir eh, kādā nu, dievnamā, kur viņi dzird šo te vesās derības lasījumu. Un stādies priekšā tagad, es, es, es citreiz mēģinu sev tā kā, nu, nolikt Jāzepa vietā. Uh, Noteikti, ka nu, nevienreiz, vien, nu, kaut vai vienreiz viņš bija dzirdējis šo pravietojumu no vecās derības, jā. kad eh, jaunava dzemdēs, ja, nu, tur paliks grūti dzemdēs, nu, viss, viss notiksies un nāks eh, bez šī jāsaka. Bet jā. tas var notikt ar mani. Jā, bet nu, pirmām kārtām, kad. Eh, nu, Vai tad šis ir tas īstais brīdis, šis ir Jā. tas īstais laiks? Ja? Tieši tā. Un, un šiem Entie jautājumi ja, parādās. Un, darbie vīri, eh, kāpēc arī viņi sāsina uz šo te, eh, tādu skatu? Eh, tāpēc, ka uh, mūsu kunga Jēzus Kristus otrā atnākšana, viņa nav aiz kalniem. Jā. Amen, amen, amen. Un pie tā visa milzīgās kaudzes ar informāciju, ko mēs varam ieraudzīt riņķī apkārt. Pie tā, kas šobrīd notiek Izrēlā, tas, kas notiek ap Izrēlu un tā tālāk. Dārgie vīri, eh, es saprotu, es arī esmu dzīvē ļoti aizņemts cilvēks. Eh, kā sacīt, eh, veidojot un kādas lietas darbojoties, jā, lai, lai nodrošinātu savu ģimeni. Tagad, paldies Dievam par mūsu desmit mēnešu nu jau veco meitiņu, un tā tālāk. Un tā tālāk. Un es kaut kādā mērā kā saprotu Jāzepu. Jā. Ja? Un eh, arī saprotu tas, eh, tos, kad eh, vīrus, kas saka, nu, klau, nu, tā situācija kaut vai Latvijā, ekonomiskā un tā tālāk, tu esi ieracies un, un tev nav citu variantu, un tev ir jāiet un jārok, un, un citādāk nekas nebūs. Nu, tā tas ir. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka Jāzepam kaut kur pat bija līdzīgi. Jo tā pilsētiņa, no kurienes viņa bija, bija gana maziņa. Varētu teikt, tas bija tāds guļams rajonus. Tā tad viņa biznesa nu, tur ir tāds varbūt diezgan ierobežots. Un tā tad ir jāmeklē kaut kādas tuvākās pilsētas, kur notiekās būvniecība, kur notiek atti attīstība un tā tālāk. Un vēsturiski tur bija kādas lietas, kur tas bija apmēram 6 km attālumā. Jā. Tā tad Eh, viņam nebija auto, ar ko pārvietoties uz priekšu, uz apakšu, nebija ārgaitas vilciens vai vēl kaut kas, kas ir mums mūsdienās. Jā. Jā. Nu, varbūt tās rati, zirdziņš, ezelīts vai vēl <laughs> kaut kas. Jā. Bet, jebkurā gadījumā, tas patēra enerģiju, spēku un tā tālāk. Un kāpēc es par to runāju? Atkal tieši tas, ko tu māri teici, ka viņš bija pieejams, lai sadzirdētu Dievu sadzirdētu visā tajā gūzmā, drūzmā, stresā, ņemšanās un tā tālāk. Ja? Un paskat, e, ir viena tālāka lieta, kas atkal man ļoti patīk pie viņa un kas man atkal pašam liek padomāt par sevi, protams, Jāzeps paļaujās uz Dieva uzticamību. Jā. Un uh, par to mēs esam daudzos raidījumos runājuši, arī par Danielu, kad uh, ja mēs nepazīstam un nav mums šīs personīgās attiecības ar Dievu, ar radītāju, kā ar tēvu, ja, un, un visu, kā ar ārstu, kā ar nodrošinātāju, ar, mēs varētu šeit paņemt visus de, vecās derības šos Dievu vārdus, ja, kā viņu apzīmē, kā Dievs jā, pats jā. sevi ir nosaucis, ja, tad būs problēmas mūsu dzīvēm Eh, un viņam ir, es varētu teikt, tā augsts paklausības līmenis. <laughs> Ļoti augsts. un paskat, kā mēs to ieraugam. Mateja evaņģēlijas otrā nodaļā 13. Eh, un daži panti vēl uz priekšu. Eh, bet, kad tie bija aizgājuši, tas ir šeit runa par tiem uh, gudrajiem, ar tiem, uh, kas atnāca ar dāvanām priekš Jēzus, kaut kādā mērā par nodrošinājumi ir runa. Jūs eh, sapratīsiet par to pēc brīdiņas. Tātad. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: Cēlies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Eģipti. Paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Eģipti, un palika tur līdz Heroda nāvei. Āmen. Mm -hmm. Amen. Uh, kāpēc mēs ar Māri runājām tieši par šo sadaļu? Kad Jāzeps ir veiksmīgs, tā kā varētu teikt, uzņēmējs un viss šī lieta. Tagad stādieties priekšā. Pat ja tu esi algots darbinieks, tu esi, eh, tev ir darba vieta, kurā tu esi nostrādājis piecus gadus, un, un, un tu esi kaut ko sasniedzis, tev ir patstāvīga alga tev ir patstāvīga dzīvesvieta, viss, viss, viss šis nodrošinājums. Un pēkšņi tu saņem vienkāršu ziņu naktī, naktas vidū. Celies, paņem bērnu, paņem visu, kas, ko tu vari paķert, un, sievu, un šajā pat brīdī laidies no valsts Jā. projām. Es domāju, ka. Nu, Mums gana daudziem vīriem būtu pāga, pāga, man tur jāsazvana, tur tas un vēl šitas, un jāpakonsultējas, un vēl kaut kas un tā tālāk. Ja? Bet šeit es nekur neredzu, kad viņš prasītu vēl pēc kaut kāda papildus pravietojuma, vai tas vispār bija vai nebija. Ja? Bet redz, kas mārķis, cik labi arī kā Dievs rīkojās, kad pirmo reizi atnāca eņģēlis Viņam pateica, kas būs. Viņš jā. ieraudzīja to, ka jā, patiešām piedzima, ir viss kārtībā. Tātad Jāzepa ticība jau vēl vairāk bija nostiprinājusies un paļāvība uz Dievu. Tad tagad, kad vēlreiz eņģēlis atkal atnāk un pasaka, klau, ņem, dari. Viņam tā kā vairs patiešām izskatās, ka nav lieki jautājumi. Vispār nav viena lieka jautājuma. Viņš iet un dara. Un <clears throat> vēlreiz un vēlreiz saku, uh, Darbie vīri, kad ja tev ir uzņēmums vai vēl kaut kāda lieta, tu saproti, ka tu aiziesi šādā veidā prom, nu, pusuzbūvēta māja klientam, <laughs> pusuztaisīts skāpis vai vēl kaut kas, un tu pēkšņi tev ir jābūt Eģiptē. Ko es tur darīšu? Kā tas viss būs? Kāpēc tas būs? Un te es jau pieminējos, ja, kad uh, Dievs, cik interesanti bija sakārtojis, atsūtīja šos te uh, kā mēs sakām, gudros. Nu, citreiz saka, ka tur viņi trīs bija vai kā. Nu, Dažiem, ka tur bija konkrēts vairāk skaits vai mazāk. Nav noteikti, cik tā bija. Jā, mums nesaka, cik jā, bija. Tieši tā. Tur atkal ir, kā sacīt, um, iztēle bagāta. <laughs> nu jā, trīs bija zelta vīraks un mīras, un tāpēc jā. bieži saka, ka bija trīs austrumu gudri. Nu jā, jā. Nu, varbūt tās tur bija pieci, kas atnesa mīras. Un, un vēl 15 vispārējie. kas, kas pienes lietas. Jā. Bet cik, eh, Māri, arī kāpēc aizdomājies par šo te kādu, uh, Dievs jau bija parūpējies. Jā, tas viss nepieciešams. Paskaties, un, un tāpēc ir tā, bet kad tie bija aizgājuši, mm -hmm. tātad tu redzi, tev, oh, paldies, tev, Dievs, kāds nodrošinājums, rekur ir zelts, rekur ir tās lietas, ko mēs varēsim pielietot. Un klikts, tev naktī atnāk ziņa, klau, met piemēli savu biznesu, paņem visu šo te, ko es tev esmu iedevis, jā. un laidies uz citu valsti. Uz citu valsti jā. un vēl kas ir, darbie draugi, atcerēsimies, ka Eģipte tā nav tā patīkamākā vieta. Tā ir. Un kur nu ebrejam iet uz Eģipti pie tiem trakajiem pagāniem? <laughs> tā ir. ja tā var nosaukt. Ja? Nu, lūk, un viņi to, viņi to dara. Tev vēl kaut kādas idejas par šo ir? Tas, ko es gribētu piebilst pie tā, kad eh, Jāņa evanģēlijā pirmā nodaļā ir rakstīts, ka iesākumā bija vārds. Dārgie, mm. vienmēr sākumā Dievs sūta savu vārdu. Dievs mūs tam sagatavo, pārbaudot mūsu sirdi, vai mūsu sirds ir gatava šim Dieva plānam, vai mēs būsim paklausīgi vai nē. Un tad pēc tam jau viņš dod arī visus pārējos norādījumus. Un eh, Mateja 1,24 ir rakstīts, kad Jāzeps uzmodies no miega, darīja kā tā kunga eņģēlis viņam bija teicis. Ja? Tā kā, dārgie, uzmodīsimies no miega, mēs esam dzirdējuši Dievu, mostamies no miega un vienkārši esam paklausīgi. Vai ne? Un paskat, nākošā lieta. Atkal interesanta lieta Jāzepa raksturā. Jāzeps ir garīgā autoritāte eh, piemērs savā ģimenē. Kā mēnī rakstīts, uzmosties no miega, tu kas guli un atspīdēs tev Kristus. Amen. Autoritāte, uzmūžties, spīdēs tev <laughs> Kristus. un, un, un, un kā lai to saka, nu, es saprotu vīri, kad reizēm ir grūti. Nu, es arī dzīvoju šeit uz šīs zemes un, un saskaros ar dažādām lietām. Uh, un uh, reizēm patiešām ir pagrūti, kad nu, tu jūti, ka uz tevīm ir milzīgs sloks, atbildības sloks un vēl visādas lietas. Ja? Un, uh, nu, gribās jau pateikt, nu, kāpēc tur tā sieva to vai vēl kaut ko, un, un tur tā un vēl kaut kā. Bet ko dara Jāzeps? Un kā mēs zinām, ka viņš ir garīga autoritāte? Lūks evanģēlijas otrā nodaļa, 41. pāns, te ir tāds neliels tekstiņš. Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi Paskā svētkos. Protams, šeit ir runa par Jēzu, bet tajā pašā laikā tas atkal parāda uh, viņa ģimeni, ģimenes nostāju, ko tā ģimene darīja. Tieši tā. Ja, un ja Jāzeps nebūtu paklausīgs Dievam, tad uh, Jēzus nebūtu viņa ģimenē. <laughs> Jā, Bet jā. šajā brīdī mēs lasām, ka caur šo Jēzus dzīvi šeit virs zemes parādās, kad vecāki gāja ik gadu uz Jeruzalemi Paskā svētkos. Un es pilnīgi esmu pārliecināts, ka tas bija Jāzeps, kurš bija kā iniciators un organizators visam šim pasākumam. Jā, jā, noteikti. un kad viņi tur bija tāpēc, ka Jāzeps patiešām bija kā mm, ģimenes uh, nu, tāds piemērs garīgai dzīvei. Tātad vīri atkal un atkal sajiet visi kopā, kā būt šim jūtīgumam, būt dzirdēt, paklausīt, uzticēties, paļauties. Ja? Jā. Un uh, tad būs arī šī pareizā, nu, tava un mana autoritāte ģimenē, garīga autoritāte. Ja? Un, un, un mēs ar tevi jau esam citos raidījumos runājuši, ka citreiz ir tas, kad vīriem saskrien tur galvā kaut kādīgi, un viņam gribās to autoritāti, bet piemēra tā nav. Tieši tā. <laughs> ja, un vēl varbūt kāda tev doma nu, šī virzienā. Ja Jāzepam Dievs nebūtu bijis autoritāte, tad nekas no tā nebūtu iznācis. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs kā cilvēki mēs esam tendēti dzirdēt tos, kurus mēs uzskatām par savu autoritāti. Vairāk, mēs dzirdam daudzus, ja, bet pieklausamies mēs tieši tajā, kas mums ir autoritāte. Ja. Mēs pieņemam šos te vārdus, uh, Nevienmēr, varbūt, prasot pēc padoma autoritātēm, mēs rīkojamies tā, kā tas, tas mums ir teikts, jā, ja mēs paši prasām padomu. Tāpēc, ka ļoti bieži ir bijis tā, ka cilvēks atnāk pajautā, un kopā izspriežam, kā ir labāk, viņš vienalga izdara pa savam. Jā. Jāzeps tā nedarīja, viņš paklausīja pilnīgi visu, ko viņam teica, viņš bija paklausīgs, jā, un līdz ar to tas arī deva viņam iespēju būt autoritātei savā ģimenē. Jo, ja Jāzepa autoritāte ir Dievs, tad caur viņu Dievs kļūst autoritāte arī ģimenē, un pats Jāzeps arī kļūst par šīs ģimenes galvu, bet virs viņa ir Dievs. Amen, amen. Darbie draugi, laiks ir lieliem soļiem aizskrējis, un mēs šīs dienas raidījumu un pārdomu par Jāzepu arī noslēdzam. Vīri, brāļi un māsas, turamies spēcīgi, turamies pie Dieva, vīri turamies kā vīri, stāvam uz Dieva vārda. Nu, citu variantu vienkārši nav. nav. Esiet svētīti! Esiet svētīti.